Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ 26 տարի առաջ այս օրը տեղի է ունեցել Մարաղայի սպանդը։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Նարեկ Հարությունյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հայաստանի նորընտիր նախագահը կարևորել է Ռուսաստանի դերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հադրութի եւ Քաշաթաղի շրջաններում շարունակվում է գանանացան մշակաբույսերի ցանքը։ Հանրապետության ցանկատարածություններում կանցկացվեն հրդեհական խարգելիչ աշխատանքներ։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ 26 տարի առաջ այսօրը 1992 թվականի ապրիլի 10-ին ադրբեջանական զինված ուժերը Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գյուղում իրականացրել են կոտորած։ Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի նախկին փոխոստնակ Քելորայն Քոքսը այսպես է նկարագրել իր տեսածը. Այն, ինչ որ մենք տեսանք, նկարագրության ենթակա չէ։ Գյուղը ամբողջովին ավերված էր։ Մարդիկ թաղում էին զոհվածներին, ավելի ճիշտ այն, ինչ հնարավոր էր թաղել տանջամահ արված, կենթանի այրված, կտրտված կամ սողոցված դիակի մասեր։ Մենք տեսանք արյունոտված մանգաղներ, որոնցով կատարել էին այդ եղեռնագործությունը։ Բնակիչներին սպանելուց հետո ադրբեջանցիները թալանել եւ այրել էին գյուղը, նշել է Քերոլայն Կոքսը։ Ըստ հայկական անվանական ցանկի զոհվել է 57 եւ գերեվարվել 45 խաղաղ բնակիչ, Գերիների թվում 9 երեխա է եղել, 18 կին։ Ինչպես հայկական, այնպես էլ անկախ լրատվամիջոցները նշում են, որ չնայած իր դաշնությանը Մարաղայի կոտորածը համարյա չի լուսաբանվել եւ անհայտ է լայն հանրության համար։ Մարաղայում իրականացվել են դաշան ոչրագործություն, որը կատարվել է էթնիկ զտումների եւ Արցախը առանց հայերի բռնազավթելու քաղաքականության հիման վրա ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Հաշվի առնելով անպատժելիության գործոնը մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Ադրբեջանը դառնում ել ավելի մարդատյաց ու ֆաշիստական։ Միջազգային հանրությունը պետք է դատապարտի մարաղայում իրականացված ոչրագործությունը։ Այն չդատապարտելը նոր հող է ստեղծում, որ เป զի աշխարի տարբեր երկրներում նման հանցագործությունները կրկնվեն։ Միջազգային հանրության կողմից այդ սպանդի ճանաչումը մեր կարևոր եւ առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Մարաղայում տեղի ունեցած սպանդի եւ ադրբեջանցիների կատարած վայրագությունների մասին հանրապետության շրջաններում կկազմակերպվեն միջոցառումներ։ Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրյանի խոսքով օրվա արդիվ Հադրութի Սուրբ Հարություն եկեղեցում տեղի կունենա ոգեկոչման արարողություն, որից հետո ներկանները եկեղեցում վառած մոմերը ձեռքներին երթով կշարժվեն դեպի ազատության հրապարակ, որտեղ էլ կցուցադրվի Մարաղայի ողբերգական անցքերի մասին պատմող փաստավավերագրական ֆիլմ։ Ապրիլի 9-ին ժամը 14:20-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից մահացու հրազենային վերավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1990 թվականին ծնված Նարեկ Գևորգի Հարությունյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ապրիլի 9-ին ստորագրել է հրամանագիր համաձայն, որի Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Նարեկ Հարությունյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է հարինական լրատվամիջոցներին ձեռնպահ մնալ բանակում տեղ գտնող արտակարգ պատահարների մասին ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տեղեկությունները տարածելու գայթակղությունից։ Համոզված եղեք, որ Պաշտպանության բանակը երբևիցե չի թաքցրել եւ չի թաքցնելու արձանագրված արտակարգ միջադեպերը։ Պարզապես անհրաժեշտ է հասկանալ, որ մեր կողմից տեղեկատվության, այսպես ասած, ուշացումով տարածումը պայմանավորված է պատահարի իրական պատճառները ճշտելու, կատարվածի մասին ծնողներին իրազեկելու, որ เป զի վերջիններս դեպքի մասին չտեղեկանան համացանցից եւ մի շարք այլ օբյեկտիվ հանգամանքներով։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը կոչ է անում լրատվամիջոցներին ամբռնումով ընդունել հորդորը եւ հետեւել պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի առանցքային դերակատարում։ Այս մասին ռուսական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Բոլոր տարածաշրջանային հակամարտությունները ի վերջո կարգավորվում են, դրանք միանգամայն հաղթահարելի են։ Պատմությունը ականատես է եղել ոչ պակաս դաժան եւ դրամատիկ հակամարտությունների։ Արդեն ավելի քան 25 տարի այս հակամարտության կարգավորման բանակցությունները ընդանում են ԵՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափով կարգավորման այն սկզբունքների ու տարերի հիման վրա, որոնք առաջարկել են համանախագահ երկրները։ Ռուսաստանը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ առանցքային դերակատարություն ունի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, ընդգծել է նա։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իրավական հիմք կարող են լինել ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլոք քարտուղար Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի ղեկավարության հերթական հայտարարությունը։ Իրավական հիմք կարող են լինել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների առաջարկները։ Եթե ադրբեջանական կողմը համաձայն է դրան, դա արդեն ուրիշ բան, հայտարարել է Տիգրան Բալայանը։ Նշենք, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իրավական հիմքի մասին վկայակոչելով Եվրամիության բանաձևը։ Նախիջևանի եւ Տաուշի ուղությամբ սահմանային իրադրության լարումը, որը արձանագրվեց անցած երկու օրերին, մտահոգության տեղիք է տալիս, հատկապես երբ այն դիտարկում ենք Երևանը գրավելու մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների համապատկերում։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Բաքուն այս անգամ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Նախիջևանի ուղությունը ընդունված է համարել հայ-ադրբեջանական սահմանի թերևս ամենահանգիստ հատվածը։ Այստեղ հազվադեպ են սրացումները, այդ պատճառով էլ օրեր առաջ տեղի ունեցածը խորհելու տեղիք է տալիս։ Արդյոք դրանք աննպատակ կրակոցներ էին, թե Հայաստանի հանդեպ ոտնձգությունների պարագայում հայկական կողմի ու միջազգային հանրության արձագանք հստուգելու միջոց, հատկապես որ ամիսներ առաջ Բաքուն ամենաբարձր մակարդակով հնչեցրել է Երևանը գրավելու մտադրության մասին։ Այս հարցի շուրջ մենք զրուցեցինք Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանի հետ։ Այնինչ մենք ունեցել ենք վերջնորեն Հայաստանի սահմանում Նախիջևանի ուղությամբ եւ Տավուշի ուղությամբ հրաձգային զենքերի կիրառման առումով վտանգավորություն չեն ներկայացնում։ Չունենք այնպես, ինչպեսին սովորաբար ունենում ենք Արցախում, այսինքն Արցախի ուղությամբ եւ ասել, որ սա միանգամից ցույց է տալիս, որ նաեւ Հայաստանի սահմանի ուղղությամբ քեժացումներ կլինեն, դա այսօր նրանք դերևս չեն կարող ասել։ Այլ բանը, եթե Ադրբեջանը փորձում է նաեւ այդ ուղղությամբ աշխատել, մենք 14-15 թվականների ընթացքում ինչ ապրելամարտական գործողությունները այդ փորձը տեսել ենք, երբ որ Ադրբեջանը միանգամից մի քանի ուղղությամբ ուժգնության թեժ օջախները ստեղծել եւ Տավուշում եւ Արցախում Մյուս կողմից մենք գիտենք նաև, որ Նախիջևանում տեղակայված զորագունդը ադրբեջանական, որը նախկինում կորպուսի կարգավիճակ ուներ, իսկ հիմա բանակի կարգավիճակ ունի, վերջին 4-5 տարին ընթացքում բավական ուժեղացվել սպառազինության միջոցներով եւ չեն կարող այնտեղ տեղակայված զորքի դերակատարությունը նվազեցնել։ Ամեն դեպքում խնդիր է, ամեն դեպքում ցանկացած տիպի լարվածությունը ինքնին վնասում է պայմանական մեր բանակցային գործընթացին, որ այս բանը չի տեժան դառնում, այսինքն մեզ ավելի հեռացնում է այդ գործընթացից։ Ինչ մենք ունենանք 1, 2, 3 օր հետո դեռ པարզ չէ, ժամանակը ցույց կտա, ուղղակի այսօր կարող ենք միայն արձանագրել, որ այն զինատեսակները, որոնք կիրառվել են ՀԴԹ ռեժիմի խախտման մասով, մեծ վտանգավորություն յանցից չեն ներկայացնում։ Իսկ արդյոք սա զգոնության կամ արձագանքի ստուգում չէ, ասենք, ինչպես կարձագանքի միջազգային հանրությունը, ինչպես կարձագանքի Հայաստանը։ Ադրբեջանը դրա համար վերջին մեկ գոնե 1 տասնամյակում, նվազագույնը 1 տասնամյակում տարբեր առիթներ ունեցել է, ու ըստ էության ինքը գիտի թե ինչպես է նման իրավիճակներում միջազգային հանրությունը արձագանքում, չեմ կարծում, որ սա նրա համար զուտ միջազգային հանրության դրամատրություն է շոշափելու միջոց է իսկ հայկական կողմի հայկական կողմի ռեակցիան մեր հետևյալն է մոտեցումը անկանոն կրակոցներին որպես կանոն պաշտպանության բանակը չի արձագանքում սակայն բոլոր այն պայմաններում երբ որ հակարակորտի գործողությունները անկախ հանից դե դրանք արդեն կրակահերթ հերիկամ հետակոծության միջոցով արտահայտվում են ցանկացած բան ինչը մեզ համար վտանգ է ներկայացնում մենք փորձում ենք ժամանակին կանխել այսինքն ցույց տալ իրավիճակի զարգացում թեժացում նոր փորձենք ըստ իրավիճակի արձագանքել դրան դրան։ Այսինքն հնարավորինս փորձում ենք կանխել հնարավոր բոլոր վտանգավոր դրսևորումները։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը երեք հանդիպել է Արցախի փաստաբանների պալատի եւ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների հետ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը համառոտ ներկայացրել է Գրասինյակի 2017 թվականի տարեկան հաղորդման հիմնական արձանագրումները եւ պատրաստակամություն հայտնել սերտորեն փոխգործակցել Արցախի փաստաբանական համայնքի հետ, ինչպես մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրների վերհանման, դրանց լուծման առաջարկների մշակման, այնպես էլ փաստաբանության կարողությունների զարգացման, մասնագիտական փորձի փոխանակման ոլորտներում։ Քաշաթաղի շրջանում շարունակվում է գանանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Ըստ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչության պետ Լևոն Սիմոնյանի տեղեկատվության, շրջանում գառնանացանի համար իրականացվել է 2010 հեկտար երկ։ Այժմ ցանց կատարվում է հարավային թևի ամասներում։ Բացահատիկ ընդհանուր գառնանացանը կազմում է 837 հեկտար, որից ծորեն 3 հեկտար, կարի 532 հեկտար եւ հաճար 302 հեկտար։ Բացի բացահատիկից արդեն իրականացվել է այլ մշակաբույսերի ցանց կարտոֆիլ 22 հեկտար, տարբեր տեսակի բանջարեղեն 65 հեկտար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հանրապետության ցանկատարածություններում մինչև ապրիլի 26-ը կանցկացվեն հրդեհական խարգելիչ աշխատանքներ։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը։ Նա նշել է, որ նման աշխատանքները ենթադրում են հացահատիկային մշակաբույսերի ցանկատարածություններին կից մոլախոտային բուսածածկի սրսկում եւ մշակում խիստ թունավոր քիմիկատների օգտագործմամբ։ Փոխնախարարի խոսքով անասնատերերին եւ անասնապահներին կոչ է արվում գյուղատնտեսական կենթանիներին ձերծ պահել ցանկատարածություններին մոտ լինելուց եւ որոշ արոտավայրերին հարակից տարածներում արածելուց, քանի որ կենթանիները կարող են թունավորվել։ Վիլեն Ավետիսյանը տեղեկացրել է նաև, որ խստիվ արգելվում է հրդեհական խարգելիչ տարածքներից բարինային նպատակներով կանաչեղենի հավաքումը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ հուլիսի 1-ից 20-ը Շուշիում Կերպարվեստի պետական թանգարանի քանդակի պուրակում անցկացվելու է Շուշեցի քանդակագործ Հակոբ Գյուրջյանի անվան քանդակագործության 6-րդ միջազգային սիմպոզիումը։ Թանգարանի տնօրեն Լուսինե Գասպարյանը ասել է, որ սիմպոզիումին կարող են մասնակցել քանդակագործներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Սիմպոզիումի առանցքային մասը քանդակագործական ստեղծագործարանն է, որի շրջանակներում մասնակից քանդակագործներից յուրաքանչյուրը կկերտի պայքար թեմայով իր քանդակը։ Ստեղծագործարանում կերտված քանդակները կմնան Շուշիում եւ կտեղադրվեն քաղաքի տարբեր վայրերում։ Մասնավորապես նշել է Լուսինե Գասպարյանը։ Թվարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթելոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։